14 skirsnis Monparnasas priešinosi labai silpnai, reikia pasakyti, tie keturi vyrai, būdami ištikimi vienas kitam bėdoje, kaip yra būdinga banditams. Visą naktį slankio aplink Forso kalėjimą, nepaisydami didelio pavojaus, vildamiesi pamatysia ten ar die kokios nors sienos viršuje. Tačiau naktis, kuri iš tikrųjų darys jau pernelyg sėkminga, lietus taip pylė, kad visos gatvės buvo ištuštėjusios – Vis labiau stingda šaltis, keurai peršlapia drabužiai, prakiurė batai. Kalėjime kilęs grėslus triukšmas, praslinkusios valandos, sutikti patruliai, gestanti viltis, vėl apėmusi baimį, visą tai juos skatino trauktis. Pats Montparnasas, kuris galimas daiktas buvo lyg ir tenardie žentas, nusileido. Dar valandėlį ir jie būtų nuėję. Tenardie švokštė ant savo sienos, panašiai kaip medūzos keleivis išlikęs po sudužimo – kuris tupėdamas ant plausto mato, kaip pasirodęs laivas vėl dingsta horizonte. Jis nedryso jų šaukti. Jo šauksmą išgirs sargybinis ir viskas bus žuvę. Bet jam žyptelėjo mintis paskutinis silpna vilties kibirkštėlį. Jis įsitraukė iš kišenės briužono virvagalį, kurį buvo nusirišęs nuo naujojo pastato kamino ir numetė už aptvaro. Virvė nukrito jiems po kojų. Smauglė, tarė babe. Mano šniurelis, patvirtino Brižonas. Šinkorius čia, nusprendė Montparnasas. Jie pakėlė akis, ten ardie truputį iškišo galvą. Greičiau, tarė Montparnasas. Ar turi kitą virvės galą, Brižonai? Turiu. Sumeks galus, jam užmesime virvę, jis ją pririš prie sienos ir galės nusileisti. Ten ardie išdryso prašnekti, aš visą sustipęs. Atšildysim, negaliu pasijudinti. Tu tik nučiuoši žemyn, mes tave pagausim mano rankos sustingusius. Tik pririšk virvę prie sienos, nepajėgsiu. Vienas iš mūsų turi užlipti, tarė Montparnasas. Trys aukštai pastebėjo briužonas. Senas tinkuotas dūmtraukis iš krosnės, kuri kitados būdavo kūrenama lūšnoje, kilo palei sieną beveik lygi tos vietos, kur buvo matyti tenardie. Tas kaminas tuo metu jau smarkiai sueižėjęs ir visas sutrukinėjęs netrukus visai sugriuvo – bet jo likučiai ir dabar dar matyti. Jis buvo labai siauras. Būtų galima juo užlipti, tarė Montparnasas. Tuo kaminu, sušuko babe, žmogus neužlips, čia reikia vaikioko. Reikia bernukščio, patvirtino Briužonas. Kur rasi? Bernukšį, paklausim plačias nukis. Palaukite, tarė Montparnasas, aš sugalvojau. Jis tilutėlį pravėrė tvoros vartelius, įsitikino, jo gatvėje nėra nei vieno praeivio, atsargiai slinko, uždarė vartelius ir tekinas nubėgo Bastilijos link. Praėjo septynios ar aštuonios minutės. Aštuoni tūkstančiai amžių tenardie. Babė, brižonas ir plačiasnukis nepravėrė burnos, pagaliau varteliai vėl atsidarė ir vėl pasirodė uždusęs man parnasas vedinas gavrošu. Gatvė dėl lietaus tebe buvo visiškai tuščia. Mažasis gavrošas Įėjo į aptvarą ir ramiai pasižiūrėjo į banditų veidus. Jam nuo plaukų varvėjo vanduo. Plačiasnukis jam tarė, vaikši vyras tu ar ne? Gabrošas gūštelėjo pečiais ir atsakė, toks vaikšis kaip aš yra vyras, o tokie vyrai kaip jūs yra vaikščiai. Oho, tam pūgžliui srėptuvės neužčiausi sušuko babe. Panteno berniukščiai neiškelmos spirti pridūrė briužonas. Ko jums reikia, paklausė Gavrošas. Mamparnasas atsakė, usliuokti tuo kaminu. Su šitą smauglę, pastebėjo babė. Ir pritvirtinti šniurelį, pridūrė briužonas. Mūrioko pakaušyje, vėl tarė babė. Prie lango žiaunus, pridūrė briužonas. O paskui, paklausė gavrošas. Viskas, tarė plačias nukis. Gamenas apžiūrėjo virvę, kaminą, sieną, langus ir padarė lūpomis tą nenusakomą, niekinamą garsą, kuris reiškia tik tiek, Viršuje yra žmogus, kurį tu išgelbėsi, tarė Montparnasas. Sutinki, paklausė Brižonas. Žioply, atsakė vaikas, tarytum klausimas jį būtų žaidęs ir nusivė kurpės. Plačiasnukis pačiupo gavrošą ranką, užkėlė ant lūšnos stogo, kurios uzrunijusios lentos linko nuo vaiko sunkumo ir padavė jam virvę, kurią Brižonas sumesgė, kol grįžo Montparnasas. Gamenas liuoktelėjo prie kamino, į kurį buvo lengva įlysti, nes prie pat stogo žiojėjo platus plyšys. Ta akimirksnį, kai jis ruošėsi lipti, ten ardie pamatęs jo kartėjai įsigelbėjimas ir atsiveria gyvenimas, pasilenkė nuo sienos krašno. Silpna apybrėkšmio šviesa apšvedė nuo prakaito sudrėkusią jo kaktą, pamėlynavusių žandus, pasmailėjusią plėšrę nosį, susivėlusią žilą barzdą ir gavrošas jį pažino. Žiū, tarė jis, čiagi mano tėtė. Na, gerai, tiek jau to. Ir įsikandęs virvę ryštingai pradėjo kopti aukštyn. Pasiekęs griuvėjusių viršų, jis apžergė seną mūrą kaip arklį ir tvirtai pririšo virvę prie lango viršutinio skersinio. Po akimirkos tenardie buvo gatvėje. Vos tik palietęs kojomis gatvės grindinį, vos pamatęs, kad pavojus praėjo, jis pasijuto taip, tarytum visai nebūtų pavargęs, nesustiręs nuo šalčių, nedrebėjęs iš baimės, Visas siaubas, nuo kurio jisai įsigelbėjus įsklaidė kaip dūmai, visas jo keistas ir nuožmus protas pabudo ir pajutęs laisvę atgyjo pasinešęs veikti toliau. Štai kokie buvo pirmi to žmogaus žodžiai. O kurį mes dabar valgysime? Neverta neaiškinti siaubingai aiškia šio žodžio prasme. Jis reiškia žudyti, kankinti ir plėšti. Tikra žodžio valgyti reikšmė yra ryti – Reikia sprukt, tarė Briužonas. Porą žodžių ir toj pats kirstikimis. Pliume gatvė taikosi geras darbelis, tuščia gatvė nuo šalus namas, soda su sena surūdijusia geležinė tvora, name vienos moterys. Puiku, kodėl gine, paklausė Tenardija. Tavo fėja Eponina buvo nuėjusi ten pasižvalgyti, atsakė babė. Ir atnešė man jonai sausainį, pridūrė plačias nukis. Ten nieko nepešme. Duktė nekvaila, pastebėjo Tenardie, bet vis tiek reikės pažiūrėti. Taigi, taigi, tarė Brižonas, reikės pažiūrėti. Tuo tarpu ne vienas tų vyrų atrodė nekreipė daugiau dėmesio į Gavrošą, kuris per visą tą pasikalbėjimą sėdėjo ant vieno stulpelio remiančio tvorą. Jis luktelėjo valandėlę, rasitikėdamasis, kad tėvas prisimins jį, paskui apsivė kurpės ir tarė. Na, viskas, aš jums daugiau nebereikalingas, ponai vyrai. Štai jūs įsinarpliojote iš tos istorijos, aš einu savo laiką žadinti vaikigalius ir nuėjo. Penketas vyrų paskui vienas kitą įslinko iš aptvaro. Kada gavrošas išnyko, pasukęs į baleto gatvę, babe pasivedėjo ten ardie į šalį. Ar tu įsižiūrėjai tą berniukštį? Kokį berniukštį? Berniukštį, kuris užkopė ant sienos ir tau padavė virvę. Nelabai. Na tai va, aš nesu visai tikras, bet man atrodo, kad tai tavo sūnus. O, tarė ten ardie, tu manai? Ir nuėjo savo. Septintoji knyga – Argo. Pirmas skyrius kilmė. Pigricija – tinginystė lotiniškai, baisų žodis. Jis pagimdė ištisą pasaulį, vagystę ir ištisą pragarą – badą. Taigi tinginystė yra motina. Ji turi dukterį vagystę ir sūnų badą. Kur mes dabar esame? Vagių žargono argo sferoje. Kas yra argo? Kartu nacija ir tarmė. Tai vagystė dviem savo pavidalais – tautos ir kalbos. Kai prieš 34 metus šios įsidėmėtinos ir niurios istorijos autorius įtraukė į vieną savo kūrinį, paskutinė pasmerktojo mirti diena autoriaus pastaba, parašyta tuo pačiu tikslu kaip ir šis, vagį kalbantį argo, kilo didžiulis nusistebėjimas ir klyksmas. Kaip argo negali būt, bet argo juk tai siaubinga, juk tai katurgos, tremties, kalėjimų, pačių šlykščiausių visuomenės elementų kalba ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir taip toliau. Mes niekuomet nesupratome panašių prieštaravimų. Paskui, kai du talentingi romanistai, kurių vienas gilų žmogaus širdies stebėtojas, o antras bebaimis liaudės bičiulis, Balzakas ir Eženas Siu, leido banditams kalbėti jų natūralią kalbą, kaip 1828 metais šitai buvo padaręs paskutinis pasmerktojo mirti dienos autorius, vėl kilo šauksmai. Daugelis kartojo, kam bruka mums rašytojai tą ta pasibjaurėtiną žargoną. Argo tai išlikštybė, argo kelia šiurpą. Tačiau kasgi tą neigia? Žinoma, kad taip. Jeigu reikia ištirti žaizdą, prarai ar visuomenę, tai nuo kadagi pastangos įsiskverbt giliau ir pasiekti dugną pasidarė smerktinas. Mes visuomet tą laikėme drąsos požymį ir šiaip ar taip bent jau paprastų ir naudingų darbų vertų to pritarimo ir dėmesio, kurio verta prisimta ir atlikta pareiga. Kodėlgi neištirti visko, neįstudijuoti visko, kam sustoti pusiaukelėje? Sustoti tai priklauso nuo zondo, o ne nuo to, kieno jis rankoje. Žinoma, leistis į tyrinėjimus pačiose žemutiniuose visuomenės sluoksniuose, ten, kur baigėsi tvirtas gruntas ir prasideda purvas, knaisiotis po šiuos klampius klodus, gaudyti, čiupti ir mesti į paviršių dienos šviesą tą šlykštų žargoną, gyvą ir spurdantį, visą žvilgantį dumblų šį pulingą žodyną, kur kiekvienas žodis atrodo nelyginant šlykštus kažkokios nariuotos pabaisos, Maurų ir patamsių gyventojo žiedas tai ir nepatrauklus ir nelengvas uždavinys. Nieko nėra niuresnio, kaip stebėti minties šviesoje apnogintą, atstumenti argo žodžių knipždėsi. Iš tikrųjų atrodo, jog prieš jūs iškilo kažkokia kraupi nakties išpera, staiga ištraukta iš kloakos. Jūs tarytų matote šiurpų, gyvą pasišiaušusi keriną, kuris dreba, juda, kruta, žiūri jūs grasina ir reikalauja gražinti jį patamsius. Štai šitas žodis panašus į nagą, anas jį užgesusią kruviną akį, toji frazė tarytum trūkčioje lyg krabo žnyplis ir viskas taip klaikiai gaju, kaip tai būdinga tam, kas gimsta trunėsiuose. Toliau, nuo kada siaubas ėmė kliudyti tyrimo darbui, nuo kada lyga ėmė baidyti gydytoją. Ar galima įsivaizduoti gamtininką, kuris atsisakytų tyrinėti gyvatę, šikšnosparnį, skorpioną, skolopendrą, tarantulą ir jos nusviestų atgal į jų patamsių sakydamas. Ak, kaip šlikštų. Mąstytojas, kuris nusigręžtų nuo argo, būtų panašus į chirurgą nusigręžinti nuo pikžaizdės ar nuo karpos. Jis būtų panašus į filologą, nesiryštantį studijuoti kokį nors kalbos faktą, arba į filosofą, bijantį gilintis į kokį nors visuomeninio gyvenimo faktą – O to tarpu argo reikia šitai pasakyti tiems, kurie to nežino, yra drauge ir literatūros reiškinys, ir tam tikros socialinės santvarkos padarinys. Kasgi tikrai sakant yra argo? Argo tai skurdo kalba. Čia mane gali kai kas pertraukti, gali nurodytą faktą apibendrinti, o tai kartais yra priemonė jo reikšmingumui sumažinti. Gali mums pasakyti, kad visi amatai, visos profesijos – Kai kas ko gero pridurs, kad visos socialinės hierarchijos laipsniai ir visos mąstymo formos turi savo argo. Pirklys, kuris sako Montpellier dispozicijoje Marcelis geros rūšės, biržos makleris, kuris sako reportas, premija, einamosios pabaiga, lošikas, kuris sako einu viską, pikai skirsti – Normandų salų anstolis, kuris sako, nuomininkas, ant kurios klypo uždėtas draudimas, negali reikalauti nuo tos klypo derliaus, kai pareikštus į pėdinystės teisės į nekilnojimą į atsisakančiojo turtą. Vodevilistas, kuris sako, pjesę nušvilpė. Aktorius, kuris sako, aš susikirtau. Filosofas, kuris sako, reiškinio trejo pumas. Medžiotojas, kuris sako, kiškis glūdo už kero, kiškis pakilęs frenologas, kuris sako bičiulingumas, kiršingumas, slaptingumas, pėstininkas, kuris savo šautuvą vadina pagaikščiu, raitelis, kuris savo žirgą vadina kalakučioku, fektavimo mokytojas, kuris sako tercija, kvarta, puolis, spaustuvininkas, kuris sako rinkinys su interlinijomis, Visi jie – spaustuvininkas, fektavimo mokytojas, raitelis, pėsininkas, frenologas, medžiotojas, filosofas, aktorius – vodevilistas antstolis, lošikas, biržos makleris, pirklys, visi kalba argo. Tapytojas, kuris sako mano teplionį, notaras, kuris sako mano šoklys, barzdaskutis, kuris sako mano parankinis, kurpis, kuris sako mano gizelis, visi kalba argo. Tikrai sakant, jei norite įvairiausi būdai dešinį ir kairiai pusiai žymėti, taip pat priklauso argo. Matrosui babortas ir tribortas, teatro dekoratoriui kiemo pusė ir sodo pusė, Zakristijonui apaštalinė pusė ir Evangelijos pusė. Yra pamaivų argo, kai buvo gražiaivų argo. Rambulie rūmai šiek tiek susisiekia su stebuklų kiemu. Nuoroda. Markizės Rambulie salonas Paryžiuje 17 amžiaus viduryje tapo maniringos ir įmantrios aristokratinis kultūros centru – Šio salono ratelis turėjo užsibrėžęs uždavinį dėkti į prancūzų literatūrą aristokratinį žargoną. Ratelio narius išjuokė Molieras juokingose pamaivose. Stebuklų kiemas viduramžių Paryžiuje, vietos apgyventos socialinio dugno žmonių, kurie kalbėjo savotiškų žargonų argo. Viktoras Hugo jie aprašė Paryžiaus katedroje. Nuorodos pabaiga. Yra kunigaikštienio argo, Tai liudija ši frazė meilės laiškutėje restauracijos laikais parašytame vienos aukštuomenės damos ir labai gražios moteris. Šiuose visose plepaluose jūs rasite begalaibės pagrindo tam, kad aš galėčiau įsilaisvauti. Diplomatijos šifrai taip pat sudaryti iš argo. Popiežiaus kanceliarija naudojantį skaitmenį 26 vietoje Romos Grgztnt vijal vietoj įsiuntimo ir apksust grno gzutų 11 vietoje modernos kunigaikščio, kalba argo. Viduramžių gydytojai, kurie vietoje morka, redikėlis ir opi, sako opoponach, perfroschinum, reptitalmus, drakatholicum, angelorum, postmegorum, kalbėjo argo. Kai cukraus fabrikantas sako cukraus pudra, cukraus milteliai, cukraus galva, kleruotas, rafinadas, kietas, presuotas, kristalai, trupiniai, gabalinis, kapotas, melasas, degintas, šis garbusis pramoninkas kalba argo. Tam tikra kritikos skriptis prieš 20 metų kalbėjo argo tvirtindama, kad pusę Šekspyro sudaro žodžių žaismas ir kalambūrai. Poetas ir menininkas, kurie pona de Monmorancy giliaprasmiškai kvalifikuotų kaip buržuą, jeigu tas nieko nenusimanytų apie eilėraščius ir statulas vartotų argo. Akademikas klasikas, kuris gėlės vadina flora, vaisius, pomona, jūra, neptūnu, meilė, ugnimi, grožį, kerai, sarklį, ristūnu, baltą ir trispalvę kokardą, belonos rože, trikampę skrybelę, marso trikampių – Šis akademikas klasikas kalba argo. Algebra, medicina, botanika turi savo argo. Kalba vartojama laivuose, nuostabi jūros kalba, tokia išbaigta ir tokia spalvinga, kurią kalbėjo Žanas Baras, Dukenas, Siufrenas ir Dupere. Kalba sumišusi su vėjo švilpimu rykose, su ruporo staugimu, su abordažo kirvių pokšėjimu, su laivo supimu, su uraganu, viesulų patrankų gausmu, tai tikras argo. Herojiškas ir spindintis, kuris prieš baigštų skurdo argo yra tas pat, kas liūtas prieš šakalą. Nuoroda. Žanas Baras, 17 amžius, Markizas Diukenas, 17 amžius, Siufrenas de Saint-Tropesas, 18 amžius ir baronas Diupere, pirmoji 19 amžiaus pusė, išgarsėja prancūzijos jūrų karininkai, su kurių vardai susijusios stambios prancūzų laivyno pergalės nuorodos pabaiga. Tai tiesa. Tačiau, kad ir ką sakytų žmonės, panašų žodžio argo supratimas tai išplėstinis jo aiškinimas, kurį ne visi pripažins. Kai dėl mūsų, tai mes paliekame tam žodžiu jo senąją, tikslę reikšmę, ribotą ir apibriežtą, ir vieną argo skiriame nuo kito. Tikrasis argo, grinasis argo, jeigu tik tuodu žodžius galima suderinti, egzistuojas nuo neatmenamų laikų ir kidado sudaręs ištisą karalystę – yra nekas kita, mes tai kartojame. Kaip šlykšti dar kita klastinga, išdavikiška, nuodinga, žiauri, dviprasmiška, atkari, giliai įsišaknyjusi, fatališka skurdo kalba. Prie paskutinės visų pažeminimų ir visų nelaimių ribos egzistuoja kraštutinis baisus skurdas, kuris sukyla ir ryštas įstoti į kovą su visa gerovės ir viešpataujančios teisės visuma, į baisę kovą, kurioje čia vyliumi, čia smurtu, pats draugė būdamas geibus ir nuožmus puola socialinę santvarką, badydamas ją įdos spigliais arba daužydamas nusikaltimo vėzdu. Šios kovos reikalui skurdas išrado kautinių kalbą argo. Ištraukti į paviršių ir įsaugoti nuo užmiršties bedugnis, nors tik nedidelė nuotrupa kažkurios kadaise gyvos, bet pasmerkto žūti kalbos atsėti saugoti vieną iš tų elementų gerų ar blogų, kurie sudaro ar turtina civilizaciją, reiškia išplėsti visuomenės stebėjimo duomenis, reiškia pasitarnauti pačiai civilizacijai. Plautas padarė šią paslaugą, samoningai ar nesamoningai leidęs dviem kartaginos kariams kalbėti finikiečių kalbą. Šią paslaugą padarė Molieras leidęs tiekai savo personažų kalbėti levantiečių kalbą ir visokiausiomis vietinėmis tarmėmis – Čia vėl atgyja prieštaravimai. O, finikiečių puiku, levantiečių labai malonu. Net vietinis šnektos labai prašo. Tai nacijų arba provincijų kalba, bet argo. Koks reikalas išlaikyti argo, kam traukti į paviršių argo. Į visą tai mes atsakysime tik vienu žodžiu. Tikrai, jeigu kalba, kurią kalbėjo nacija ir provincija, yra verta dėmesio, tai dar labiau verta dėmesio ir studijavimo ta kalba, kurią kalbėjo skurdas. Tai kalba, kurią Prancūzijoje, pavyzdžiui, daugiau kaip keturis šimtmečius kalbėjo ne tik tai kokia nors žmonių skurdo rūšis, bet skurdas apskritai, bet kuris galimas skurdas. Paskui mes tai pabrėžime studijuoti visuomenį šlikštybės ir ligas, nurodyti jas, kad būtų galima jas gydyti, tai toli gražu nėra toks darbas, kuriame būtų galima daryti atranką. Papročių bei idėjų istoriko misija yra nemažiau sunki kaip įvykių istoriko misija – Vienas turi savo dispozicijoje civilizacijos paviršių, jis stebi dinastijų kovą, princų gimimą, karalių santokas, kautines, įstatymų leidžiamosius susirinkimus, įžymius visuomenės veikėjus, revoliucijas, vykstančias dienos šviesoje, visą išorę. Antram istorikui tenka iš vidinė pusė giluma. Jis stebi dirbančią, kenčiančią ir laukiančią liaudį, engiamą moterį, merdinti kūdikį, nebylų karą žmogaus su žmogumi – niekam nežinoma žiaurybės, prietarus, neteisybės, laikomas natūralių dalykų, požeminius įspėjamosius įstatymo atosmūgius, slaptingą sielų vystimasi, neaišku masių krūpčiojimą, badmiriaujančius, basakojus, plikščius, benamius, našlaičius, nelaiminguosius ir gėdą pažymėtosius, visa šmėklas lankiančias patamsiuose. Jis turi ten nusileisti su širdimis klidina drauge ir gailestingumo ir griežtumo, kaip brolis ir kaip teisėjas. Nusileisti lygiai neprieinamų užunarvių, kur sumišai išliaužioja tie, kurie srūba kraujais ir tie, kurie smogia, tie, kurie verkia ir tie, kurie keikia, tie, kurie badauja ir tie, kurie ryja, tie, kurie kenčia nuo blogio ir tie, kurie daro blogį. Ar širdžių bei sielų istoriko priedermė yra mažiau reikšminga negu išorinių įvykių istoriko? Ar galima manyti, kad Dantė galėjo pasakyti mažiau negu Makijevelis? Argi civilizacijos požemiai, būdami gilesni ir niuresni, turi mažiau reikšmės negu jos išviršinė dalis? Ar galima kaip reikiant pažinti kalną, jeigu nežinos jame slypinčio urlo? Tačiau pastebėsime probėgšmais iš šių trumpų pastabų galima būtų padaryti išvadą, kad tarptų dviejopų istorikų yra griežtas skirtumas. Ne, mes to nemanome. Niekas negali būti pavadintas gerų išorinio matoma iškausiai akis krintančio tautų gyvenimo istoriku, jeigu jis drauge tam tikrų mastų nėra jų gilaus ir slaptojo gyvenimo istorikas. Ir niekas negali būti pavadintas gerų išvidinis būties istoriku, jeigu jis pats nemokės iškilus reikalui būti išorinis būties istoriku. Papročių bei idėjų istorija skverbės įvykių istoriją ir pati savo rėštų anos yra persunkta. Tai dvi eilės skirtingų faktų, atliepiančių vieni kitiems, visuomet tarpusavį susijusių ir dažnai vieni kitus sukeliančių. Visi bruožai, kuriais apvaizda pažymi tautos veidą, turi savo tamses, bet ryškias paralelės jos gilumoje. Ir visi tų gilumų sukretimai sukelia pasikeitimus paviršyje. Tikroji istorija pinasi į viską, todėl tikrasis istorikas turi kištis į viską. Žmogus tai ne apskritimas su vienu centru. Jis elipsė su dviem žydiniais. Vienas iš jų įvykiai, antras idėjos. Argo yra nekas kita kaip drabužinė, kurioje kalba persirengia, ruoždamasi daryti kokį nors blogą darbą. Ji apsitempia žodžiais kaukėmis ir skarmalais metaforomis. Šitaip ji pasidaro baisi. Ja sunku bet pažinti – ar tai iš tikrųjų prancūzų kalba, didžioji žmonijos kalba. Ji gali prabilti nuo scenos ir mesti repliką nusikaltimui. Ji tinka visokiems pastatymams, kokie tik yra blogio repertuare. Ji net jau neeina, išlupčioja, įraišuoja, pasiramščiuodama stebuklų kiemo ramentu, galinčių beregint virsti vėzdu. Ji vadinasi profesinė elgeta – Ja nugrimavo visi vaiduokliai, jos kostiumininkai. Ji čia šliaužė žemę, čia atsitiesia. Dvilypis reptilijos judesys. Dabar ji tinka visokiams rolėms. Dokumentų klastotojas ją padarė žvairą, nuodytojas ją nuspalvino vario žalėsiu, padegėjas nujuodino suodžiais, o galvažudys ją raudonai nudažė krauju. Priejus iš vidaus prie išorinių visuomenės durų galima nugirsti pokalbį tų, kurie šnekasi lauke. Galima suprasti klausimus ir atsakymus, galima pagauti, nors ir nesuvokiant prasmės, abuoja murmėsi panašų į žmogaus šnekos garsus, tačiau artimesnį lojimui negu kalbai. Tai argo. Jo žodžiai nedarnus ir pažymėti kažkokiu fantastišku gyvuliškumu. Tariesi girdys kalbant hidras, Tai nesuprantami garsai iš miglos gelmių, jie girgžda ir šnapžda, suteikdami prieblandai mislingumo. Juoda tamsa skleidžia nelaimį, dar juodesnė nusikaltimas. Tie dvi sulydytos tamso sudaro argo. Tamsybė atmosferoje, tamsybė veiksmuose, tamsybė balsuose. Kraupi šitą kalbą, rupužiai jis traksi, šokčioje šiandien ir ten šliaužia, leidžia seilės ir šiurpiai knipžda – begalinėme pilkame rūke sudarytame iš lietaus, nakties, bado, melo, įdų, neteisingumo, nuogumo, dusimo ir žiemos, rūke, kuris nelaimingiesiems atstoja vidurdienio saulė. Būkime atlaidus nubaustiesiems. Deja, kas esame mes, mes patys, kas esu aš, kuris kreipiuosi į jūs, kas esate jūs, kurie manęs klausotės, iš kur mes, Ar visiškai tikra, kad mes nieko nesame padarę prieš gimdami? Žemė anaip tol nėra nepanaši į kalėjimo narvą. Kas žino, ar žmogus nėra nusikaltėlis, antrą kartą baudžiamas dieviškojo teisingumo. Pažvelkite į gyvenimą iš arčiau. Jis taip sukurtas, kad visur jaučiama bausmė. Ar jūs iš tikrųjų esate tas, ką žmonės vadina laimės kūdikiu? Na kągi, bet jūs kasdien nusiminęs. Kiekviena diena turi savo didelę širdgėlą arba savo mažyti rūpestį. Vakar jūs drebėjote dėl artimo žmogaus sveikatos, šiandien būkštaujate dėl savo sveikatos. Rytoj jums kels nerima piniginiai reikalai, poryč meižiko apkalbos, už poryt bičiulio nelaimi, paskui blogas oras, paskui koks nors sukultas ar pamestas daiktas, paskui malonumas, už kurį jums prikaišėja sąžinė, ir baudžia skausmai stuburę, o kitą kartą jūs legia ir valstybės reikalų padėtis, o kur dar širdies kančios ir taip toliau. Vienas debesis įsisklaido, kito tik pasikeičia kontūrai. Iš šimto dienų vargu ar atsiras bent vienas klidina giedro džiaugsmo ir saulės. O juk jūs vienas iš tų nedaugelio žmonių, kurie laimingi. O dėl kitų tai juos gaubė naktis, naktis be jokios prošvaistis. Rimti protai mažai vartoja posakį laimingi ir nelaimingi žmonės. Šiame pasaulyje, kuris matyti yra kito pasaulio priengis, nėra laimingų žmonių. Teisingas žmonių paskirstimas yra toks. Šviesos apsiausti žmonės ir tamsoje paskendę žmonės. Mažinti skaičių tamsiųjų, didinti skaičių apšviestųjų, toks yra tikslas. Štai kodėl mes šaukime švietimo, mokslo, Išmokyti skaityti tai žiepti ugnį, kiekvienas perskaitytas kiemo suspindi šviesa. Bet pasakyti šviesa nebūtinai reiškia pasakyti džiaugsmas. Kenčia ir tie, kur šviesoje, jos perteklius degina. Liepsnas sparnų priešas, liepsnoti nesiliaujant skristi, tai yra stebuklas, žymintis genijų. Kada jūs pažinsite ir kada pamilsite, dar labiau kentėsite – Diena gimsta ašarose, apšviestieji verkia, bent jau dėl tų, kurie tamsoje. Antras skyrius šaknys. Argo kalba tų, kurie tamsoje. Ši mislinga šnekta tuo pat metu gėdinga ir maištinga, jaudina pačias tamsiausias minties gelmes ir verčia socialinę filosofiją leistis į pačius skaudžiausius samprotavimus. Kaip tik joje ryškiausiai matyti bausmės žymėti Kiekvienas kiemuo ją paženklintas. Paprastos kalbos žodžiai čia atrodo tarytum susiraitį ir sukempia nuo raudoną įkaitintos budelio geležies. Kai kurie tarytum dar rūksta. Kitos frazės daro tokį įspūdį lyg staiga pamatytum įdagų paženklintą nuogą vaigės petį. Minti beveik neįmanoma išreikšti tais kalėjimo žodžiais. Metaforos čia tokios įžūlios, jog jauti, kad jų stovėta prie gėdos stulpo. O betgi nepaisant viso to, ir dėl viso to šis keistas dialektas pagristai užima savo skirelį toje nešališkoje saugykloje, kurioje yra vietos tiek pažaliavusiam lijarui, tiek ir aukso medaliui, ir kuri vadinama literatūra. Argo, galime su to sutikti ar nesutikti, turi savo sintaksą ir savo poeziją, tai kalba. Jei iš kai kurių žodžių darkumo galima spręsti, kad ją žalojo Mandrenas, tai iš kai kurių metonimijų spindėsi jauti, kad jie kalbėjo Vijonas. Šie eilutė tokia puikiai ir tokia išgarsėjusi, bet kur pradingo sniegas praeities dienų parašyta argo.